بابی چارم مردخه از این حادثه خبردار شده ماتم گرفت لباسش را در رانیده جامعه ازاداری پوشید و خاکستر به سرش پاشید و در شهر گشت گیریه و فیغانی بلند برداشت او فقط تا نزد دروازه پادشاه آمد زیرا ازادار حقوق نداشت و قصر دراید همزمان در هر ولایتی که امر و فرمانی پادشاه رسید ҳамин хел ғаму андӯҳи азиме байни яҳудиён буд онҳо рӯза гирифта гирьяву нола карданду аксарияташон болои матои дурушт ва хокистар дароз кашиданд вақте канизону хоҷасароёни эстер ба ӯ аз ҳолати мордахай хабар доданд малика хеле хавотир гашта ҷигархун шуд эстер ба мордахай либос фиристод то ки ба ҷои либоси азодорияш бипӯшад вале мордахай онро қабул накард он гоҳ эстер ҳатто хоҷасароеро ки шоҳ барои хизматаш дода буд ҷеғ зада ба назди мордахай фиристод то фаҳмад ки ҳамаи ин чӣ маъно дорад ва барои чист ҳаттох ба майдони шаҳр ки дар назди дарвозаи қаср воқеъ буд ва пеши мордахай рафт мордахай дар бораи воқеаи бовай рӯйдода ва миқдори муайяни нуқрае ки ҳаман барои несту нобуд кардани яҳудиён ба хазинаи шоҳ ваъда кардааст ба ӯ нақл кард баъд нусхаи фармони шоҳро дар бораи несту нобуд кардани яҳудиён ки дар шушан баромада буд ба ҳаттоқ дод то ба эстер нишон диҳаду фаҳмонад инчунин эстерро вазифадор кунад ки ба назди шоҳ даромада барои халқаш зорию таваллӯ намояд پس حتاخ آمده سخنان مردخه را به استر نقل کرد استر حتاخ را باز نزد مردخه فرستاد تا بگوید همه درباریان و مردمی تمام ولایت ها می دانند که به قسم درونی قصر پادشاه به دعوت در آمدن من است خواه مرد باشد خواه زن اگر به دعوت شاه به نزدش درآید موافق قانون کشته خواهد شد танҳо дар як ҳолат зинда мондан мумкин ба шарте ки шоҳ асои тиллоиашро сӯи шахси даъват нашуда дароз кунад маро бошад шоҳ ба наздаш сӣ рӯз боз даъват накардааст суханони эстерро ба мордахай расонданд мордахай дар ҷавоби эстер гуфт фикр накун ки дар хонаи шоҳ танҳо ту аз байни яҳудиён наҷот меёбӣ агар ту дар ин вақт хомӯш бимонӣ наҷот ва халосӣ барои яҳудиён аз тарафи дигар меояд лекин ту ва хонадони падарат нобуд мешавед кӣ медонад шояд барои ҳамин вақт ту малика интихоб шуда бошӣ пас эстер дар ҷавоб ба мордахай гуфт бирав ҳамаи яҳудиёни шӯшанро ҷамъ кун ва барои ман се шабона рӯз рӯза гиред шабу рӯз ҳеҷ чиз нахӯреду нанӯшед ман ҳам бо канизонам рӯза мегирам баъд аз се рӯз агарчи ин бар зидди қонун аст ба назди шоҳ медароям ва агар бимирам ба тақдирам тан медиҳам бо ҳамин мордахай рафта ҳамаи фармоишҳои эстерро иҷро кард